Surat At-Tin imeteremka maka Mwenyezi Mungu anaapa katika sura hii kwa matunda mawili yenye baraka na pahala pawili pazuri ya kwamba yeye hakika amemuumba mtu kwa njia kunjufu kabisa kwa kumkamilishia akili na uwezo wa kutaka na kutotaka na mengineyo katika sifa za ukamilifu. Kisha aya zikataja kuwa mtu hakusimama kwa mujibu wa alivyoumbiwa bali akateremka kwa daraja mpaka akawa chini kabisa isipokuwa walioamini na wakatenda mema kati yao hao Mwenyezi Mungu amewakunjulia vipawa kisha sura imewageukia kuwakemea wanaokadhibisha kufufuliwa baada ya kudhihiri dalili zote za uwezo wa Mwenyezi Mungu na habari za hikma yake. Bismillahirrahmanirrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Watini wazaitun, na hapa kwa tini na zaituni. Waturi sinin, na kwa mlima wa Sinai. Wa hadha albaladi alamin, na kwa mji huu wenye amani. Laqad khalaqnal al-insan الإنسان fi ahsani taqwim bila shaka tumemumba mtu kwa umbo lililo bora kabisa thumma radadnahu asfala safilin kisha tukamrudisha kuwa chini kuliko walio chini illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum lakini wale walioamini na wakatenda mema hao watapata ujira usiokwisha. Fama yukadhibuka ba'du biddin, basi ni kipi baadaye kitachokukadhibishia malipo? Alaysa Allahu biahkamil hakimin, kwani Mwenyezi Mungu si mwadilifu kuliko mahakimu wote?